Հարբեցողը Շրջկոմի բյուրոյում քննվում էր հարբեցողության դեմ պայքարն ժեղացնելու հարցը։ Շատ ելույթներ, առաջարկություններ եղան։ Ձայն խնդրեց երկաթողային կայարանի պետը։ Նա անստաց էր դալիճի վերջում։ Երբ սա ճոճվելով մոտեցավ ամբիոնին, մարդիկ զգացին, որ հարբած է, բայց արդեն եկել մոտեցել էր ամբիոնին։ Նա սկզբում կարկամեց, բայց հետո հավաքեց իրեն, ձգվեց եւ հենց այնպես մի բան ասած լինելու համար ասաց. Ես կարծում եմ, որ հարբեցողներին պիտի հավաքել եւ բոլորի աչքի առաջ կախել, որ ինձ նմանները դաս առնեն։ Հանարամիտ վարորդը Ղապլեցի Զոհրաբը աշխատում էր անի շոչկոպում որպես վարորդ։ Նա վերին աստիճանին հումորով ձեռներեց տղայեր։ Մի օր Շրջկոպի նախագահին շտաբ կանչում են Հայկոպի վարչություն, հարկավոր է լինում Շրջկոպի քնիկը։ Երևան հասնելուն պես Շրջկոպի նախագահը շոշափելով ու քրքրելով գրպանները քնիկը չի գտնում։ Մտածում է, որ թողել է սեֆի մեջ։ Ուրիշ ճար չգտնելով նախագահը կարկադրում է վարորդին շտաբ վերադառնալ մարալիկ քնիկը բերելու։ Կարկադրելը կարկադրում է, բայց մոռանում է վարորդին հանձնել պահարանի բանալիները։ Վարորդը հասնում է մարալիկ եւ նոր միայն գլխի ընկնում, որ բանալիները չի բերել։ Մեկ որոշում է կրկին հետ դառնալ Երևան, բանալիները բերելու, մեկ էլ մտածում է, որ դա շատ ժամանակ կխլի եւ ինչեւ տեղ հասնի, աշխատանքային օրը կվերջանա։ Վարորդը իրեն չի կորցնում, որոշում է երկաթյա պահարանը բառնալ մեքենային եւ տեղափոխել Երևան։ Այդպես էլ անում է։ Վարորդը հասնում է Երևան եւ Հայկոպի շենքի մոտ նկատում է տխուր եւ տրտում կանգնած իրենց նախագահին։ Վարորդին նկատելով նախագահը վրա է տալիս այդ տղա, ես ոնց մոռացա բանալիները քեզ տալ։ Դու էլ ինձ գլխի չգցեցիր, բայց այդպեսի բան կլինի, հիմա ինչ անենք։ Ոնց մեր ամոթը մեր մեջ պահենք։ Ուրիշ մարդ, որ իմացավ է, խայտարակ կլինենք։ Գույն տալիս գույն է առնում նախագահը։ Վարորդը մոտենում է նախագահին եւ կամաց ասում. «Հեչ մի մտածի։ Ես դրան երկնել եմ գտել։ Սեյփը բարձել, հետս բերել եմ։ Միայն ինքդ ոչ ոքի ոչինչ չասես»։ Ինչ չասել։ Խաբարը իրենցից շուտ է շրջան։ Հասնում ու ընկնում է ղափլեցիների բերանա։ Ժողով Անի պեմզա կոմբինատում կոլեկտիվի ընդհանուր ժողով է։ Օրակարգի հարցի արդիվ զեկուցումով հանդես է գալիս կոմբինատի դիրեկտորը։ Զեկուցումը սկսում ու վերջացնում են միայն գովեստով։ Նույն կերպ են վարվում նաև ելույթենոցողները։ Երբ ուզում են ելույթները սահմանափակել, հանկարծ ձայն է խնդրում գապլեցի քարհատ մերուժը։ Բոլորը ուշադրությունները լարած լսում են։ Ընկերներ, ձեր բոլորի ցավը տանեմ։ Բոլորդ էլ ճիշտ կսեք, բոլորդ էլ շատ տեղին եք գովում մեր հիմնարկի դիրեկտորին եւ գլխավոր ինժեներին։ Ասենք ինչպես չգովես գլխավոր ինժեներին, ինչպես չասես, որ նա շատ խելոք մարդ է, եւ իրոք որ խելոք է, այնքան խելոք, որ մատը դնես բերանը չի կծի։ Շունը հետևը խացի, հոշթոշ չի անի։ Ոնց չգովես, խիղճն էլ լավ բան է, չէ՞։ Հիմի դառնանք դիրեկտորին։ Նա էլ իրոք շատ գովական մարդ է։ Առավոտյան վաղ բոլորիս ღարիբ կատվի նման կլցրե մեշուկու ու կտանե սամասվալ կենե հանքերը։ Իսկ թե դրանից հետո ինչ տեղի կունենա, նրա հետ վեճն էլ չէ։ Էլ ինչպես չգովես նման ղեկավարին։ Այս ելույթից հետո ժողովը նոր մտնում է իր իսկական հունի մեջ։ Վերջին դասը։ Լևոնը Օսման հետ գլուխ չուներ։ Ավակ եղբայրը շատ չարչարվեց, որ գոնե տարերի սևն ու սպիտակը ջոկի բանդուշ չեկավ։ Ու մի օր էլ, երբ նա սովորականի նման ճիկ ու ջանք չխնայելով եղբորը տարերն էր սովորեցնում, Լևոնը ասաց. «Ախպեր ջան, արի Էլիզուր տեղը մի չարչարվի։ Դու իմ տեղը սովորի, ես էլ գնամ քո տեղը հորթերին պահեմ»։ Էն գնալն էր որ գնաց, դա եղավ Լևոնի վերջին դասը։ Սա է։ Լինլականցին նստում է տաքսի եւ վարորդից պահանջում, որ քշի քաղաքի գլխավոր փողոցներով եւ տեսարժան վայրերով։ Վարորդը քշում է եւ ճամփին էլ բացատրություններ տալիս, թե «Էսի Քաղսովետի շենքն է»։ «Էսի գլխավոր ունվերմագը», «Էսի Իսահակյանի տուն թանգարանը», «Էսի գել Բոշի սադը»։ Երկար ուղևորությունից հետո հաճախորդն իջնում է մեքենայից եւ սուսուփուս հեռանում։ Վարորդը թե «Հե, այնգեր Բափարեն։ Ախպեր ջան, կոբեգմ չունիմ։ Բա որ չունեիր, այսքան ինչի ֆրծրիր։ Է, ասա է։ Պատվիրան Լենինականցի մեկը զգալով իր մահը կանչում է կնոջը ու հանձնարարություններ տալիս։ Քեզ գայդինգը բայես, լաչարոչուն չենես, թե չէ, թե չէ ինչ թե չէ որ վեր կենամե Խասյաթտպիսե Մի լենինականցի մտնում է բուֆետ եւ դիմում բուֆետաբանին Ախպեր ջան 400 գրամ ռախելից մեկը ընձի մեկը քեզի երկուսն էլ էս ախպորտանցը Բուֆետաբանը լսնում է խմում են Հաճախորդը թե մեկ-մեկելից լցնում է։ Էս էլ են խմում։ Խմելուց հետո հաճախորդն ուզում է գնալ, բուֆետաբանը թե Բե, բա փարեն, սա թե ախպեր ջան, փարաչունեմ։ Է ճունեիր չխմեիր։ Ինչի՞ չխմեի։ Փարաչունեմ ախորժակել ճունեմ։ Հենց էս խոսքի վրա համբերությունն հատած բուֆետաբանը մի հատ հասցնում է սրա վզակոթին։ Հաճախորդները միջամտում են եւ սրան դուրս են հանում։ Երկու-երեք օր հետո սա նորից է գալիս ու էլի դիմում բուֆետաբանին։ Ախպեր ջան, երկու հատ ռախիլից ախպորտոնցուս ու ինձի, բայց քեզի չլցնես։ Բուֆետաբանը ճանաչելով եւ կտակի տալով հարցնում է. «Ինչի՞, ես պակաս կխմեմ»։ «Պակաս հավելը չի դեմ, բայց խասյաթը դպիզ է։ Հլա չխմած կռիվ կենես»։ Էշն ու շունը։ Էշն ու շունը ապրում էին հարևանությամբ, ապրում էին համմերաշ, առանց իրար նեղություն պատճառելու օգնում էին իրենց ծիրոջը գործերը կարգավորելու եւ ինչքը պահելու։ Ուտում խմում միամանից քնում էին կողք կողքի ու նաեւ լավ դրամատուրգության ժամանակ իրար հետ խաղում էին։ Բայց մի օր էլ այնպես պատահեց, որ ուտելու ժամանակ Էշը դնչով խոտը դեսուդեն անելիս խառնեց շան ուտելիքը։ Շունը շնացավ, կատաղեց եւ մի րոպեում կամոն տվեց նրանց բարեկամությունը։ Հաչում է, հաչում ու իր հաչոցից ողևորված բերանից փրփուր տապելով վիրավորում է Էշին։ Տո էշ անասուն։ Բադաբան է որ անում ես։ Էշ դու ես խոտի իմ առաջն ես գցում, ինձ ես իշուտեղ դնում։ Ես հացին ու գերագուրին սովոր կենթանի եմ։ Ես իմ պատիվն ու նամուսն ունեմ, գիտես։ Քեզ նման հո գիշեր ցերեկ փալանը վրես նոքարություն չեմ անում։ Հլը խելքին աշե, խելքին։ Էշ, էշի ծնունդ։ Փրփրում ու բարկանում է շունը։ Էշը մոլորված աչքերը չռած, լսում է, լսում, ձեն չի հանում, սակայն համբերություններ սահման ունի։ Էշինը նույնպես։ Ա, ինչ ես ձենդ գլոխդ գցել ճաճանակ։ Ինչ բադահեց։ Ասենք թե անզգուշ եղա, խոտը թրծրի կապավ դնչիդ։ Խասը խավարեց թե փեշակը ձերս տարա։ Ինչ ես աշխատանքս երեսովս տալիս։ Աշխատելը ամոթ բան չի է, ուրիշի վաստակուտելն է ամոթ։ Այդ Հացն ու լափը որ ուտում ես, է, իմացած եղիր, որ էդ էլ իմ աշխատանքի արդյունքն է։ Գիշերուց երեք տեղի անդեղի հաճում ես, հաճում։ Ծանոթ բարեկամել չես հարցնում։ Մեծ մարիֆաթ է։ Մարտիկ թքում մրում ենք ես, քարեն շպրտում, այդ չի պատիվդ։ Աշխատել, քրտնել է պետք։ Ա, թե չէ հաճել, չաչանակություն անել ամենքն կարող են։ Նապաստակը Գազանները ուշ էին վերադարձել որսատեղից եւ հոգնած դատրած մտել էին քարայրի իրենց ворչերը, երբ ցածկոտելով եւ ծապ ծիծաղով հայտնվեց նապաստակը։ Թաթիկների մեջ սեղմած նվագարանի ուղեկցությամբ նա ինչ որ մի երգ էր կատարում եւ հետնել թրջկոտում ու աղմկում։ Գազանները ակնհայտորեն դժգոհ լուր հետևում էին։ Առաջինը խոսեց աղվեսը. «Շալդիկ, թող աստծու սիրուն, հոգնած ենք, մի ուրիշ անգամ»։ «Ոչ, հիմա», ասաց շլդիկն ու ձայնը բարձրացրեց։ Աղվեսի համբերությունը հատավ։ Գրիվն անխուսափելի էր եւ նապաստակը աղվեսին դուրս հravirեց։ Քիչ անց նապաստակը վերադարձավ հետևից քարշ տալով աղվեսի մորտին։ Գազանները զարմացած իրար նայեցին, իսկ շլդիկը ուրախ շարունակում էր իր ծափն ու ծիծաղը։ Գայլը փրփրեց. Ռադդ քաշի փսլնգոտ, որ վեր եմ կացել է։ Է, հելամը փորձիր, ասում են ապաստակը, գայլի աչքերի մեջ նայելով։ Գայլը վեր է թերչում եւ շլդիկի հետ դուրս է գալիս։ Չանցած 1-2 րոպե շլդիկը վերադառնում է հետևից քարշ տալով գայլի մորթին։ Գազանները շշմած, նորից զարմացած միմյանց են նայում։ Արջը փնչացնելով մոտենում են ապաստակին։ Հիմար շլդիկ, ես ոչ աղվեսն եմ, ոչ էլ գայլը, որ վեր եմ կացել, մեզ թիկատ ականջդ կթողնեմ։ Հելը մի փորձիր, ծորտիկ, ասում են ապաստակը արհամարանքով ու ընկնում առաջ։ Արջ օրորվելով, շորորվելով, վրթոմունքից գազազած հետևում է նապաստակին։ Քիչ անց արջի մորթին դժվարությամբ հետևից քարշ տալով նապաստակը հայտնում է քարայրում եւ սպառնալից նայում մնացած գազաններին։ Այդ միջոցին արյուծը քիտնում ռութը առնաթաթախ, ներս է խոժում եւ սպառնալից դիմում գազաններին։ Մմ, նապաստակի երկը ելում դուր չի գալիս։ Քար լրություն